uno sola mono por Sud Americo? Inter la nazioi de la mondo, mono estas essence grava elemento. En ciu lando, la concerna mono estas unu e la representantoi de la suverenezzo de la Stato. Tamen, en internazia nivelo, funccias ia hierarchio de potenzo dolaro occupas la pintan locon, cae monoi en Europai landoi ludas gravan rolon en la monda finanza sistemo. Ocasa de conflictoi, exemple, economiae sanctioi representas fortan premon de unu lando al alia. Crome, se interesoi crescas en usono, aliei landoi Brasilo, exemple, suferas grandain perdoin. Tio signifas simple che la potenzo de mono en la internazia campo influas la suverenetson cae la capablon de popoloi mem determini sian socian vivon. Malfortei monoi metas la concerna in landoin en situacion de risco. Lasta tempe discreta movado fare de economicistoi cae politicistoi proponas proiecton quiu povus plifortigi landoin en Sud per la creo de uno sola mono por la tuta regiono. Tio povus doni pli da forto al Sud Americae landoi mese de la tutmonda economio cae resultigi plita democratietso alla concernai populoi. La afero ne esta simpla, char la consistigo de tia regiona bloco devos consideri heterogenan structuron de landoi, cae uno sola mono pli facile funccias en regionoi pli malpli homogenai. Ali integrigio de mono povus transdoni novan dinamicon cae solidezon al tiu economia bloco, charge di povus faciligi administradon de finanzo cae stimuli commercion La Brasila sperto, ciam oni creis la realon, povus esti utila en la creo de sur Suro en Esperanto, tiel oni nomos la novan sudamerican monon, quiu teorie povus pli la regionon. Gi estus eldonita de ia centra sudamerica banco, consistenta el capitalo de membroi statoi, proporzie al apartopreno en la regiona commerzo citiui statoi membroi povus usi tiun monon exclusive en siai interchangioi cun aliei landoi, au ec al preni gin ancau kiel internan monon. Oni devus crei ancau sistemon por aljustigi la malsimetrioin inter deficitae cae nedeficitae landoi. Parallele al tio, oni devus helpi la economio economioen per la comuna capitalo. Creo de uno sola mono por Sudamerico estas ancora nur proiecto, cae gia realigo estas ancora mal proxima. Sed faculoi acertas che di povas esti effica strategio por evoluigo de regiona integrigio cae politic socia progresso por la locae popoloi.